vai tocar no paredão. Calda da boladão. <laughs> ei, giladinho, ei, giladinho, gilé, e diz assim, vai. Ei, ô novinha, se prepara que hoje eu vou botar pressão. Tem a prova do maloca criado no carecão. eu sempre fui vida louca e não fecho com o alemão. Hoje eu quero tu pelada, deitada no meu colchão. Giladinho, ei, giladinho, muda a posição e fica de costa pra mim, vai. Giladinho, giladinho. Muda a posição e fica de costa pra mim. ah, Geladinho, geladinho. Muda a posição e fica de costa pra mim. Vai, de ladinho, foi de ladinho. Muda a posição e fica de costa pra mim. Vai, oi, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Vai ficar de costa pra mim. De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Arrocha, menino tocar no paredão. Na batida do jeito, é da boladão. Oi, e de ladinho, de lá, de lá, de ladinho, ei. Ô novinha, se prepara que hoje eu vou botar pressão. Venha provar do maloca, criado num carecão. Que eu sempre fui vida louca e não fecho com o alemão. Hoje eu quero tu pelada, deitada no meu colchão. De ladinho, oi, de ladinho. Muda a posição e fica de costa pra mim. De ladinho, de ladinho muda a posição e fica de costa pra mim. Ah, geladinho, geladinho. Muda a posição e fica de costa pra mim. Vai, geladinho, fica de ladinho, Muda a posição e fica e diz assim, vai oh, De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, Vem ficar de costa pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Fica de costa pra mim